با قسمت پنجم از مجموع پادکست های مکالمه انگلیسی برای همه در خدمت شما زبان آموزان و دوستان عزیز هستیم. یکی از دوستان از اصفهان پی ام دادن که اگر میشه به عنوان یک فایل آموزشی اطلاعات شخصی من رو استفاده بکنید که من بتونم یاد بگیرم چطوری خودم به دیگران معرفی کنم و هم اون دوستانی که درس را دنبال میکنن با یک مثال عملی آشنا بشن و تا تعم میکنم فرمودن نگین ابراهیمی هستم 26 خرداد 67 به دنیا آمدم اصالتا شهر کردی هست خب My first name is نگین My last name is Ibrahimi. My full name is نگین Ibrahimi. یا میتونید بگید که I am Negin Ibrahimi. I'm from Shahrakort originally Originally که میگن غلطه original یعنی اصلیت originally یعنی اصلی از یه جایی مثلا مثلا میگن this product این محصول is from China originally این محصول از چین اصلیتا یا اصلش به چین برمیگرده اصل اصل چینه it is from Italy originally اصل اصل ایتالیاست I'm from Shahrekord originally but now اما حالا I live in Isfahan اما الان در اصفهان زندگی میکنم I was born به دنیا اومدم on 26 of خرداد in the year of 67 خب شما میتونید هم به صورت تقویم شمسی و هم میلادی رو بیان کنید که میلادی فکر میکنم متولد 1985 باشید I was born in 1985 I was born in 1985 حالا نمیدونم اگه اشتباه هست جمع تفریق کنید ببینید چه سال میشه منظورم این هست که هم میتونید به صورت میلادی بگید و هم به صورت شمسی یا میتونید بگید I was born in مثلا uh, 1667 in Persian calendar یعنی 1367 به تقویم ایرانی Right now در حال حاضر یا at present در حال حاضر I live in Isfahan فرمودن تک دختر هستن only یعنی فقط مثلا میگیم only for you فقط برای خودت حالا این only اینجا معنی تک هم استفاده میشه I'm only I'm the only daughter in my family من the only daughter هستم در خانوادم یه برادر به نام حسین دارم I have a brother by the name of Hussein یا میتونستم بگم I have a brother named حسین قهرمان اوتومیرانی هستم terrific man I'm the champion of rally champion یعنی قهرمان عاشق رانندگی و سرعت ایول I love driving and speed یا یعنی میتونید بگید که من دیوونه رانندگی و سرعت هستم I'm crazy about driving and speed فرمودن متاسفانه دیروز بینه مو شکستم آه آه آه بیشتر دقت کنه You must be careful ma'am باید دقت داشته باشید I hurt hurt یعنی آسیب زدم broke که گذشته فیل break هست I broke my nose یا میتونه بگید I broke my leg پامو شکستم I broke my hand I hurt my nose I hurt my leg فرمودن آشپزیم خیلی عالیه Okay, great hmm, Like <laughs> I'm very pro من خیلی حرفیم پرو اما کلمه پروفیشنل هست I'm very pro at cooking I can cook میتونم بپزم آشپزی کنم traditional سنتی traditional Iranian foods ایرانیان نه ایرانیان فودز ساچ از قرمه قیمه خب، دقت کنید اسامی که مربوط به کشور ماست اسامی خاص هستن دیگه تل... ترجمه انگلیسی ندارن مثل قرمه و قیمه غذای خاص ما هستن ساچ از وقتی بخوایم یه لیست رو معرفی کنیم از کلماتی مثل ساچ از including استفاده میکنیم البته کلمه for example هم درست است و اما اون دوتای قبلی خیلی بهتر such as قرمه قیمه and foods که ما وقتی سریع تلفظ کنیم دی and تلفظ نمیشه and foods which are cooked with mushroom which اینجا معنی که are cooked پخته میشوند اگر بگیم پخته میشود مفرد میشه is cooked with mushroom با قارچ uh, I can also من همچنین میتوانم cook fast foods میتونم غذای fast food بپزم including pizza lasagna and much more پیتزا دقت بکنید که پیتزا می پیزا می نویسن تی اصلا توش نه اما تو تلفظش ها پیتزا میشه پیتزا Uh, عاشق ماکارونی هم I'm crazy about spaghetti spaghetti که امریکنش میشه spaghetti uh, تی زمانی که بین دو تا حرف صدا قرار میگیره تبدیل به دال فرسایشی میشه که اینو در درس های آینده انشالله برای شما بحث خواهیم کرد I'm crazy about spaghetti موسیقی دوست دارم پاپ و تردیشنال I love music especially خصوصا especially pop music and traditional music پدرم یک پیمانکار معروف در اسفهان هست در زمینه ساخت و ساز برج، آپارتمان و نظارون کار میکنه. My father is a famous contractor in Isfahan. He works کار میکند in the field of در زمینه در رشته در حوزه در میدان He works in the field of building ساختن of tower برج اسکرای اسکراچر آسمان خراش apartment آپارتمان buildings ساختمان ها shopping centers مثلا مرکز خرید کمرشال شاپینگ سنترز کمرشال کمپلکس کمپلکس یعنی مجموعه and so on و نظایر آن من خیلی مهرام و صبورم احسن I'm very kind and patient patient یعنی صبور kind یعنی مهربان البته کلمه nice هم استفاده میشه اما nice دو تا معنی داره هم به معنی زیبا هست هم معنی مهربان I'm crazy about my mom I'm crazy about my dad عاشق بابامم عاشق مامانم I'm crazy about my parents عاشق والدینم هستم قدم 163 سانتی متره My height height میشه قد weight میشه سن My height is 163 centimeters. My weight is 58 kilograms. وبسایت مجرای زبان ایرانی فرمودن رنگ مورد علاقه من بنفش است My favorite color is violet Violet یعنی بنفش رنگ هم که کالر هست favorite یعنی مورد علاقه my favorite team تیم مورد علاقه my favorite music band my favorite uh, singer خواننده my favorite soccer, play, soccer player uh, بازیکن مورد علاقه من okay. my favorite color is violet بعد فهمودن که عاشق رالی هستم و از سواری که هورس رایدینگ استفاده میشه خود راید راید ببینید ما دو تا فعل رانندگی کردیم اگر رانندگیمون حیوانات باشن از کلمه راید و اگر ماشینالات باشن از درایو استفاده کنیم horse riding my favorite is horse riding اما اگه خواستیم جمع بنیم باید بگیم my favorite my favorites are horse riding and rally فرمودن که عطر و آتکلون ما از کلمه پرفیوم استفاده میکنیم معمولا هم, معمولا هم برند ها و مارک های فرنچ یا فرانسوی بسیار عالی هستن I love perfume with the smell with the smell of با بوی یا with the flavor of flavor یعنی تم orchid گل ارکیده orchid flower orchid flower گل, گل ارکیده کتاب های تاریخی هم دوست دارم I love uh, to read historic books and sweet things و چیزهای شیرین خیلی دوست دارم sweet things عاشق خرید و لباسم بله احسن I'm crazy about uh, shopping یعنی خرید and clothes ببینید لباس ها تلفظش دقیقا با تلفظ فعل بستن که کلوز هست یکیه این درست هست clothes و چون سقیل میشه سخت میشه خود امریکایی گفتن در فرهنگ لغتاشون آوردن که ما تلفظ کنیم کلوز. مثلا وقتی میخوام بگیم من میخوام هم بشورم شما میتونید بگید I want to wash my clothes I want wash my clothes I want wash my clothes I'm curious about shopping and buying clothes buy یعنی خریدن دوست دارم ثروتمند باشم okay I would like to be rich میتونم I wanna be rich I love to be rich همین استفاده میشه خونه بزرگ بزرگ خانه بزرگ داشته باشم I would like to have a big house uh, full of guests guests یعنی مهمان حتی کلمه کامپنی هم خیلی در متن استفاده میشه همون که به من شرکت میگیم کمپانی نه تلفظش هست کامپنی So I would like to have a big house uh, full of companies or full of guests. برای ما هم دعا کنیم ما وزن اینجوری باشه <laughs> خب من ارز کنم که دیگه چیز دیگه هم در این قسمت نیست امیدوارم که همه دوستان از این درس نهایت استفاده کرده باشن اگر کسی هم دوست داشت که به عنوان یک سمپل آموزشی یک موضوع رو مطرح میکنه میتونه این رو در ایمیلی که خدمتتون عرض کردم یا ایمیل بکنه یا پی ام بده تا بتونیم در یکی از درس رو بگنجونیم و دیگران استفاده بکنن البته آخرش هم پرسیدن اگه میشه بگید که من رژ قرمز دوست دارم اوکی I love خدمت ارز کنم lipstick lip یعنی لب stick هم همون قلمش میشه lipstick یعنی ماتیک یا همون رژ Uh, I love red lipsticks. Okay, have a nice time. Thanks for listening, everybody.